بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاهر pripada uzvišenom Allahu الله سبحانه وتعالى neka je salavat الله selam na محمد صلى الله عليه وسلم njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi mine shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abi lahabin wa tabb Ma agna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد U ime Allaha, svemilosnog, milostivog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. ući će on sigurno u vatru salu i žena njegova što drvlje nosi. O vratu njenu će biti uže od ličine usukane. Ova sura nosi naziv El Mesed, a objavljena je u Mekki i ima svega pet ajeta. Nema nikakve sumnje da je ova sura objavljena u Mekki i nema nikakvog razilaženja u pogledu nje. Naravno da je veoma dobro poznat i povod objave ove kuranske sure. Naime, kako to prenosi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى وفي رواية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem jednog dana popeo se na brdo Safa. A brdo Safa je mjesto odakle se započinje saj između Safe i Mervi. Oni koji su obavili hađ ili umru, to im je veoma dobro poznato. A oni koji nisu obavili hađ ili umru, nisu imali priliku možda da svojim očima vide brdo Safa ali Allaha Đelešanuhu molim da im omogući da obave ovu petu islamsku dužnost, dužnost i obavezu obavljanja hađa. Brdo Safa je u neposrednoj blizini Kaabe. Od njega se započinje saj koji započinje na Safi, a završava na Mervi. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kako to prenosi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, jednoga dana popeo se na brdo Safa i počeo je dozivati. Ja sabaha. A ovo je način dozivanja ili pozivanja ljudi, poziv ljudi da se sakupi na jedno mjesto. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je počeo vikati ja sabaha. Ovo je upozorenje da treba da se ljudi trebaju sakupiti i da ih treba o nečemu veoma bitnom i važnom obavijestiti. Možda se nadvila neka opasnost. Feđtenaat ilaihi Quraysh. Pa su se kurejšije sakupile oko njega. Kalu maleke. Upitali su ga, a šta je? Šta se desilo? Šta je? Kala ejtum, lau ahbartukum anna aduve yusabihukum, au yumesikum, Ema kuntum tusaddiquni. Kaže, šta mislite kada bih vas ja obavijestio da će vas neprijatelj napasti ujutro ili na večer? Da li biste mi to povjerovali? Kalu vela. Odgovorili su bi, svakako, povjerovali bi. A u drugoj predaji stoji Kalu mađar rabna alejke kediba. Kažu, nismo mi još od tebe oprobali laž. Još nismo čuli da lažiš. Potvrdili su da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem samo istinu govorio. Kažu, mađar rabna alejke kediba. Nismo još oprobali od tebe da lažeš. Još laž nismo oprobali. Nismo čuli da lažeš. Nismo čuli da, da, je, da si sklon lažima i tome slično. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Kale fe inni nadiru lekum bejne jedeje adabin šedid. Pa je rekao ja sam vam došao kao opominjač. Ja vas opominjem. Bejne jedeje adabin šedid. Ja vas opominjem prije negoli nastupi žestoka kazna. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا أبو لهب kaže propao ti, neka si propao, a u nekim predajama propao ti ostatak dana, zar si nas zbog ovoga sakupio, zbog ovog si nas sastavio, zbog ovog smo mi došli. Pa je Allah tebareke ta'ala objavio riječi tebet jeda ebi lehebin wa neka propadne Ebu Leheb i propao je. Ovo je jedan od povoda nastanka ili objave ove kuranske sure, sure El Mesed ili sure El Leheb. Šta je bio povod da se Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem uopće popeo na brdo Safa? Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu se prenosi nazalat wa ve enzir aširateke Kada je Allah tebareke ta'ala objavio ajete ve enzir aširateke l'aqrabin i opominje svoju bližnju rodbinu. Da'a Rasulullahi sallallahu alaihi ve selleme Qurejšan fejtema'u. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozvao Kurejšije i oni su se sastali, okupili. Fa'amma wa khassa pa je općenito govorio, općenito ih pozvao i pojedinačno ih pozvao. A u nekim predajama stoji da je rekao Ja Fatima, enqidi nafseki minan nari, fa inni la emliku lekum min Allahi šeja, gajra enni lekum rahimen, se ebulluha Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je pozivao pleme po pleme jedno pleme, pa drugo pleme, pa treće i tako dalje. Pa je onda na kraju počeo pojedinačno da doziva i na kraju je kazao ja Fatima, o Fatima, a ona je njegova kćerka. Rekao je enqivi nafsek, enqivi nafseki minan nari fa inni la amliku lakum min Allahi še'a. O Fatima, sačuvaj se, izbavi se, spasi se džahannamske vatri, jer ja ne mogu ništa tu učiniti. Fa inni la amliku lekum min Allahi šeja. Ja ništa kod Allaha u pogledu toga ne mogu promijeniti. To jest, vi morate raditi djela koja se od vas traži. Vi morate povjerovati u Allaha tabareke wa ta'ala. U ovom slučaju obraćao se Fatimi. Ja Fatima, enqidi nefseki minan nar. O Fatima, sačuvaj se, spasi se džahannamske vatre, jer ja kod Allaha ništa u pogledu toga ne mogu promijeniti. Gajra enne lekom rahimen se abulluha bibelaliha, osim što mi imamo rodbinske veze, osim rodbinske veze. A kaže da će on uzeti maksimum iz te rodbinske veze. Sve što mu bude dozvoljeno, on će, on će zatražiti. No međutim, Osnova je da je čovjek dužan i obavezan da robuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojmo se vaditi, nemojmo bježati od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pravdajući se postupcima svojih predaka, pravdajući se postupcima svojih roditelja, svojih djedova, nena i tome slično. Česta poštapalica naših ljudi jeste da kaže moj djed je hađija, moj babo je hađija, moja nana je hađinca. Jeste, dobri li su to preci bili, samo kakvo li su potomstvo ostavili, šta si to ti uradio? Lijepo li su postupili tvoji preci, Dobro li je što su hađ obavili? Dobro li je što su namaz obavljali? Dobro li je što su činile ibadat Allahu te ta'ala? Ali to isto trebaš ti činiti. Allah Đelešanu im se smilovao kada su to smogli snage da urade. Ali tvoja obaveza jeste da robuješ Allahu Tebareke Teala. Ne smijemo zaboraviti kada je u pitanju ova predaja i prethodno citirana predaja da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon što je dobio naredbu e, nakon e, tajnog perioda poziva Allahu Đelešanu u vjeru dobio je naredbu da počne da poziva javno pa je došla, Allah Želešanu je objavio ajet va envir aširatak akrabin, ustani, opominji, va envir aširatak el akrabin, opominji svoju bližnju rodbinu. Kaže Allah tabaraka ta'ala, va envir aširatak el akrabin, svoju bližnju rodbinu. Kažu neki islamski učenjaci da je u ovom kuranskom ajetu poziv onima koji pozivaju u Allahu tabaraka ta'ala vjeru, da znaju stvari poredati jednu iza druge, po prioritetima, Prvo, naravno čovjek treba da naređuje samome sebi, da radi ono što govori. Drugo, da čovjek prvo upozorava svoju rodbinu. Ja ejuhalladina amanu ku anfusakum wa naran nasu O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. O vjernici, čuvajte sebe, prvo sebe, prvo sebi naredi, čuvaj sebe i svoju porodicu od vatre, znači svoje najbližnje, Ovaj kuranski ajet, aširatak el akrabin, je opominje svoju bližnju rodbinu. Došla je naredba opominjanja bližnje rodbine, iako ovaj kuranski ajet je naredba javnog poziva. Zašto je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozvao sve kurejšije? Da li su mu svi bili rodbina ili nisu? Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozvao je i svoju bližnju rodbinu, ali je u isto vrijeme pozvao i ostale ljude, jer se ovaj poziv odnosi na sve ljude, Ovaj poziv se odnosi na sve ljude. Ovaj poziv se odnosi na sve ljude. Jer su svi ljudi obavezni da robuju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao na ovaj dan. Izašao je na safu i dozvao je kurejšije. Sakupio ljude i kazao im ja sam vam opominjač prije negoli stigne žestoka kazna. Bejne jede adabin šedid ja sam vam došao, ja vas opominjem prije nego li vas nađe žestoka kazna. Došla je opomena, stigla je do ušiju, stigla je možda do očiju, čovjek vidi opomenu. Došla mu je opomena. No međutim, kako se on poraša? Da li tu opomenu prihvata ili ta opomena prolazi pored njega, a on apsolutno se na nju i ne osvrće? Nemojmo dozvoliti da opomena kada je došla do naših ušiju, kada smo je čuli, da se oglušimo na ovu opomenu. Kao što se oglušio kao što se oglušio dobar broj ljudi. Među onima koji su se oglušili na poziv Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam na dan kada se popeo na brdo Safa i pozvao Kurešije i opomenuo ih i pozvao ih u Islam, pozvao ih u vjeru u jednog jedinog Allaha tabareke ve među onima koji su odbili ovaj poziv bio je i njegov Amidža po imenu Ebu Leheb. Ebu Leheb je Amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem. On se zvao Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, a ime po djetetu ili njegovo kunija je Ebu Utbe, jer njegov sin je Utbe. Pogledajte, nosi nadimak Ebu Leheb, a zove se Abdul Uzza, a rob Uzza, a Uzza je jedan od kipova koji je obožavan, koji su Kurejšije obožavali. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Njegova kunja je Ebu Utve, jer njegova kunja nije Ebu Leheb. Zašto je nosio, naziv Ebu Leheb? Subhanallah, Ebu Leheb je imao plemenkastu boju lica. I imao je jako lijepo lice, plemenkastu lijepu boju lica. I nosio je naziv Ebu Leheb zato što je imao tako lijepu boju lica. To je bilo e, lijepo svojstvo ili lijepa njegova osobina. Zašto Allah tebareke ta'ala spominje ga po njegovom nadimku u svojoj knjizi? Zato što je bio poznat po tome, bio je poznat po tom nadimku. Ovo je prva stvar. Druga stvar, Allah tebareke ta'ala spominje Ebu Leheba i nije spomenuto njegovo ime i nije mu promijenjeno njegov, njegov nadimak. Zato što Ebu Leheb, Leheb na arapskom jeziku znači plamen. Zato što će on sa tim svojim plemenkastim licem biti od džahennemske vatre. Plamen će ga džahennemski doticat zato što je od džahennemlija, zato što su odbili poziv. Oni koji su odbili poziv u Allahu tebareke ta'ala vjeru među kojima je bio i on. Na čijem čelu je bio on. Odbio je poziv u vjeru jednog jedinog Allaha tebareke ta'ala i nije se odazvao pozivu Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i Allah dželle je odmah nakon ovakvog njegovog istupa, kada je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, propao ti, neka si propao ili propao ti ostatak dana, zar si nas zbog ovoga sakupio, zar si nas zbog ovoga, sad si nas zbog ovoga sazvao. On se nije zaustavio tu. On je bio amiđa poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, bio njegova bliža rodbina. I pored svega toga nije osjećao ništa lijepo prema Muhammedu, sallallahu alaihi ve sellem, nego je zračio neprijateljstvo. Bio je to jedan od najžešćih neprijatelja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Bio je jako zli naravi. On je hodao za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i utjerivao ga u laž. On kada bi izašao na pijacu, Resul sallallahu alaihi ve kada bi izašao na pijacu, kada bi izašao na javna mjesta, pa počeo ljude da poziva u islam. Kada bi im govorio, ja ejuhan nas, o ljudi, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Recite la ilaha illallah. Posvjedočite da nema drugog istinskog Boga do Allaha Đalešanhu, bit ćete spašeni. Oni su odbijali. Neki ljudi nisu prihvatali. A Ebu Leheb, dok bi Resul sallallahu alaihi ve sellem govorio ove riječi, Ebu Leheb je išao za njim i govorio, laže, pustite ga, nemojte mu vjerovati, on laže, on je promijenio vjeru, vjeru svojih predaka i tako dalje. On je išao za njim i utjerivao ga u laž. Dok je on govorio istinu, ovaj je išao za njim i utjerivao ga u laž. Ali kada je na dan Safe rekao propao ti ostatak dana ili propao ti zar si nas zbog ovoga, zbog ovoga sakupio, Allah te barke teala je objavio ajete tebet jeda ebi lehebin vateb. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Allah tabaraka ta'ala je objavio ajet. I u ovome su zaista e, dokazi poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Dokazi poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Allah Đelešanhu je u ovom kuranskom ajetu, objavom ovih kuranskih ajeta, stavio do znanja Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam da Ebu Leheb nikada neće povjerovati u Allaha Nikada. On se neće promijeniti. Jer Allah tabaraka ta'ala zna šta će njegovi robovi raditi. Ovo je bio dokaz da on nikada neće povjerovati u Allaha Želešan. Nikada se neće odazvati pozivu. Nikada neće prihvatiti istinu. Ostaće istrajan u svome kufru sve do smrti. Zato je Allah Želešan objavio ajet Tebet jeda ebi lehebin teb Neka propadnu Ebu Lehebove ruke. Neka propadne Ebu Leheb. I propao je. Znači, nikada neće povjerovati. I ovo je jedan od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Drugo, Allah tabarika ta'ala u ovim kuranskim ajetima tebet jeda ebi lehebin wa teb u dijelu sure gdje kaže Allah ra'atuhu وَمْرَأَتُهُ al hatab da će biti u žahannamskoj vatri i spominje i njegovu ženu. Znači, spominjanjem njega i njegove žene da će biti gorivo žahannamske vatre, da će biti u žahannamu, stavljeno je da znanje da oni neće povjerovati. Oni su otvoreni, jasni neprijatelji Allaha tebareke ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Tebet jeda ebi lehebin wa teb. Allah tebareke ta'ala kaže tebet jeda ebi leheb. Ovo znači doslovno neka propadnu Ebu Lehebove ruke. Spomenut je, spomenut je izraz jed, jeda dvije Ebu Lehebove ruke. Neka propadnu dvije Ebu Lehebove ruke dova. Rečeno je da je ovo dova Allahu Đelešanu. Tebe tjeda Ebi tebe. Neka propadnu Ebu Lehebove ruke. Spomenute su ruke, a nije spomenut on kao osoba. Zato što ruke najviše dijela, najviše dijela radi. Ruke su najizraženije kada su dijela u pitanju. Čovjek radi dijela i nogama i srcem i tako dalje, no međutim ruke su tu prve koje prednjače, one one prednjače kada su u pitanju djela. Zato Allah tebareke ta'ala kaže e, da propadnu njegove ruke. Tebet jeda ebi lehebin vateb. Neka propadne Ebu, neka propadne Ebu Lehebove ruke i propale su. Rečeno je da Ebu Leheb da Ebu Lehebove ruke u ovom, e, u ovom kuranskom ajtu, u ovom dijelu, da Ebu Lehebove ruke, neka propadne Ebu Lehebove ruke, znači da neće njegove ruke činiti dobro. Dova Allahu Đalešanu da neće vidjeti dobro, da se neće okoristiti, da neće imati fajde sa dijelima koja bude radio svojim rukama. Rečeno je da je ovaj prvi dio kuranskog ajeta tebet ebi leheb da je ovo dova neka propadnu ebu lehebove ruke dova Allahu Đelešanuhu neka propadnu njegove, njegove ruke leteb i propao je da je ovo obavije, obavijest da je propao i da će propasti i da će upropašten biti drugi smatraju da se radi o dvijema informacijama da se radi o dvije vijesti propala njegova djela i propao on lično propala, njegova djela, sve ono što uradi Ebu Leheb i e, da je to, da će to doživjeti propast i propao je on lično kao osoba. I treće mišljenje jeste da se radi u ovom kuranskom ajetu o dvije dove. Neka propadne Ebu Lehebove ruke i propao je dova Allahu Đelešanu, neka propadne i Allahu Đelešanu molimo da da ga uništi. No bilo kako bilo, dovimo Allahu đelešanu bila je to dova Allahu Đelešanu, prvi dio dova Allahu Đelešanu, da propadne Ebu Leheb, da propadnu njegova djela i zaista je on propao. Obavješteni smo da je on propao i istinski je propao, jer Ebu Leheb je izostao iza bitke na Bedru, a nakon toga je ubijen. Nakon toga je ubijen i zapostavljen i tek nakon nekoliko dana njegovi sinovi su ga samo onako bacili, bacili ga u jamu da ne bi kojim slučajem onako što se, nakon što se, nakon što je njegovo tijelo poprimilo veoma neprijatan miris, nakon što je počeo da truhne, nisu ga htjeli ni da ukopaju dostojanstveno, nego su ga onako sa šćapovima bacili bacili ga samo u kabor kako bi se njegovog tijela riješili, čak njegovi sinovi. Tako je ponižen preselio sa ovoga svijeta. A šta ga tek čeka na ahiretu? Da nas Allah sačuva puta, puta Ebu Leheba. Tebbe keda Ebi Lehebin wa teb. Njegova propast, propast Ebu Leheba se i desila. Neka, propadnu, neka propadne Ebu Leheb i propao je. I zaista se njegova propast već i desila. Kaže Ebu Leheb, ako je istina ovo, kaže, što moj bratić govori, ovo što govori Muhammed, sin Abdullahu, da ću ja propast, da ću ja upropašten biti, kaže, ja ću se iskupiti svojim imetkom. Ja ću se iskupiti svojim imetkom i svojom djecom na sudnjem danu. Iskupit će se od kazni. Misli da se može potkupiti. Neki ljudi misle koji imaju imetka da sve mogu novcem kupiti. Misli da sve može novcem. Neki ljudi, billah, kao da pomišljaju da, da ako su skloni mitu i korupciji i skloni e, nekim stvarima koje su zabranjene, podkupljivanjima i tome slično, da to mogu, da se mogu tima otkupiti na sudnjem danu, da billah. Pogledajte šta je Bolahe pomislio. Bolahe pomislio da on može, da se on može otkupiti na sudnjem danu, prodat će djecu, daće svoj imetak i to će se, time ću se ja otkupiti džahnemske vatre. Ne, ne. Dijelima. Ako se želiš otkupiti džahnemske vatre, to moraš raditi dijelima. Jer Allah Želešanu kaže ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Jer neće mu biti od koristi ni imetak njegov, niti ono što je stekao. Neće mu biti imetak, neće mu biti od koristi imetak i blago koji je naslijedio i onaj koji je stekao. Niti će mu biti od koristi njegov imetak koji je imao i njegovi sinovi i njegova djeca koje je imao. Ništa mu to neće biti od koristi. Imao je sinove, imao je imetak, ali ništa mu to neće biti od koristi na sudnjem danu. Zbog čega? Zbog toga što nije vjerovao uzvišenog Allaha wa ta'ala. Znajte da vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala je ključ uspjeha, ključ spasa. Jer Allah Đelešanhu nevjernicima neće oprostiti. Allah Đelešanhu nevjernicima na sudnjem danu neće oprostiti. Zato ko preseli sa osnovom tevhida bit će spašen. Ko preseli sa osnovom tevhida ko preseli sa ostavom tevhida, ko preseli kao musliman, ko preseli sa riječima la ilaha illa Allah, ko preseli Allahu šanuhu bez širka, taj će bi idnillahi ta'ara biti spašan na sudnjem danu. Neki će zasigurno na sudnjem danu zbog grijeha koje su počinili, ali su bili vjernici u Allaha šanuhu. Biće kaželi za svoja djela ako im ih Allah šanuhu ne bude oprostio i nakon toga će biti izvedeni iz žahennemske vatre. A nekima će Allah šanuhu i njihove grijehe oprostiti. Ali širka Allah šanuhu neće oprostiti. Ko preseli sa ovoga svijeta, a ne bude se pokajao od širka, ne bude povjerovao Allaha Đalešanuhu, ko preseli sa ovoga svijeta sa širkom Allahu Đalešanuhu, ne bude se pokajao, neće mu Allah Đalešanuhu oprostiti. Možda se neko čudi ovim riječima, ali Allah Đalešanuhu kaže Inna Allahe la jagfiru ma eh, inna Allahe an yushrake bihi wa jagfiru ma dune dhalike limen ješa. Allah neće oprostiti da mu se čini širk a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Širk neće Allah Želešanu oprostiti. On je rekao, on je obećao da neće širk oprostiti. A možda se poneko zapita, a ima nevjernika koji i dobra djela čini? Jest, ima nevjernika koji, dobra, koji urade dobrih djela, ali ništa im to neće biti od koristi na sudnjem danu. Jer Allah Želešanu mu kaže, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Mi ćemo pristupiti dijelima njihovih njihovim i u prah i pepeo ih pretvoriti. Te će biti od Zato što nemaju tevhid. Nemaju čistu vjeru u Allaha tabaraka ta'ala. Allah će njihova djela uništiti. U će nekima od njih Allah Želešanu dati blagodati ovoga svijeta, još dok su živi, dok su na Dunjaluku, da će im, da će im e, zauzvrat za njihova dobra djela, da će im neke blagodati na kojima će uživati. I to će im biti propast. Zato se čovjek ne smije radovati imetku u smislu da smatra a, ok, metak je za mene, to je za mene sve blagodat, maša Allah, tabarak Allah. Zaradi se mi metak, sve je to za mene blagodat. Nekim ljudima Allah daje imetak kako bi ih upropastio. Kao što su kroz historiju čovječanstva mnogi ljudi posjedovali i metak, a na kraju su skončali kao nevjernici i bili su upropašteni. Karun, Haman, Faraon, Ebu Leheb i njima slični imali su imetka i bili su imućni. Neki su čak i vladari bili, neki su čak imali i svoju vojsku, ali ipak završili su veoma ružno. Ipak završili su kao nevjernici. Allah te bareke teala ih je ponizio. Otišli su sa ovoga svijeta sa svojim širkom i kufrom i to im neće biti od koristi. Zato čovjek treba da uzme pouku. Ne smije da ide i korača putem kojim je išao i koračao Karun, Haman, Faraun, kojim je koračao Ebu Leheb, Ebu Džehel i njima slični ljudi. Nego treba da robuje Allahu Tebareke Teala na ispravan način, da traži spas od džahnemske vatre, da bude ponizan, bogobojazan Allahov rob. Jer sam ovaj imetak koji čovjek posjeduje, pogledajte, želio bi se njima otkupiti, želio bi se njima otkupiti džahnemske vatre. Ne ide to to neće biti prihvaćeno. Hoće čovjek žrtvovati svoju djecu, hoće žrtvovati sav svoj imetak, Neće mu to biti od koristi. Ma agna anhu maluhu vama keseb. Neće mu biti od koristi ni imetak njegov, niti ono što je stekao. Niti imetak koji posjeduje i njegova djeca koju ima jer će mu biti imetak od koristi koji je naslijedio i onaj koji je on lično stekao. Ništa mu to neće biti od koristi na dan obračuna, jer će mu njegova djela biti upropaštena, a on će biti kažnjen džahennemskom vatrom, kao što kaže uzvišeni se jasla naron dhata Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu lahab, rasplamsalu, plamteću vatru. Ući će on u džehennemsku vatru sa varnicama i plamenom koja će sve pred sobom pržiti, žariti i paliti. Takva će vatra biti. I zaista je džehennemska vatra žestoka. Allahu moj, sačuvaj nas džehennemske vatre i puta koji vodi ka njoj. Kaže Allah te ara obavještava nas o Ebu Lehebu. Prvo nam govori da je propao da su propale njegove ruke i da je propao on. Govori nam Allah tabareke ve ta'ala Tebet da bi lehebimo teb ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Tebet jeda ebi lehebim o teb. Allah Želešanu kaže propao je Ebu Leheb, neka propadne Ebu Leheb i propao je. Kaže Allah Želešanu, ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Neće mu od biti blago njegovo, ani ono što je stekao. Allah Želešanu zatim kaže sa jasla naran dhate leheb. Neće mu biti metak od koristi, niti će, mu biti, niti će mu biti ono što je stekao od koristi, nego će on nastaniti džahnemsku vatru. Sajasla naron zata lahab. On će naslijediti, on će ući, on će biti bačen, on će sigurno ući u vatru rasplamsalu. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ I žena njegova što drvlje nosi. I njegova žena. Zašto baš njegova žena? Ko je njegova žena? Njegova žena je Ummu Džamil, a njeno pravo ime je Erva bint Harb bint Umeje. Ona je Ebu Sufjanova sestra. Ona je svoga muža bodrila u kufru. Ona ga je bodrila u suprotstavljanju Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Ona ga je podsticala da se što žešće i otvorenije bori protiv Muhammeda sallallahu alaihi ve Ona mu je pravila spletke. Ona je bila zaista zločudna žena. Upravo ta Um Džemil je žena koju je Allah tabaraka ta'ala spomenuo u ovoj suri. Žena Ebu Lehebova. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ I njegova žena bit će bačena u džahennemsku vatru zajedno s njim. Jer je išla njegovim putem, bila je ista kao i on, nije vjerovala u Allaha Đelešanuhu, išla je istim putem i potpomagala ga. Kao što ga je potpomagala u borbi protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem, isto tako će mu, će mu biti e, od ispomoći i potpomagat će ga i zajedno će sa njim goriti u džahennemskoj vatri. Zajedno će biti bačena s njim, bez obzira bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira na ono što je ona zaživala kao ugled i autoritet u društvu u Meki. Ona je ipak prezrena žena. Ona je zločudna žena. Šta je ona sve radila Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem? Pogledajte, njegova plemenitost sallallahu alaihi ve sellem nije mu dozvoljavala da on čini nepravdu ljudima. Ona ovoj ženi i on svom amiđi nije nikad učinio nikakvu nepravdu. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je bio lijepe naravi, lijepe čude, lijepo se ponašao. Nije činio nepravdu ljudima. Nije bio lažac, nije bio prevarant. Nije radio stvari koje su zabranjene. Rasul sallallahu alaihi ve sellem i pored svih tih najljepših i najboljih osobina, šta je doživio od svoje rodbine? Šta je doživio od svoga naroda? Doživio od svoga amidže ovo što je doživio. Hodao je za njim i čim bi on govorio ljudima, ja juhanna kulu la ilaha illallah tuflihu, o ljudi, recite la ilaha illallah, bit ćete spašani. On je hodao za njim i govorio, nemojte mu vjerovati, nemojte mu vjerovati. On je promijenio vjeru svojih predaka. Nemojte mu vjerovat, on laže, on je lažac. Iako se zna da on nije bio lažac. I posvjedočili su da on ne laži. Rekli su, mađar ali alejke kediba. Nismo mi oprobali od tebe laž. Još mi nismo čuli da ti lažiš. Posvjedočili su da je on istinu govorio. Pa i pored svega toga nisu, nisu htjeli da prihvate istinu. Nego su je odbijali. Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao sam, nije činio nepravdu ljudima. Pa i Abu Lehebu i njegovoj supruzi Ummu Džamil nije učinio nepravdu nego je Rasul sallallahu alaihi ve sellem zaista bio pravedan. On je bio pravedan, lijepo se ponašao u svim situacijama. Ljudi su mu znali zvratiti drugačijim, znali su ga potvarati, o njemu ružno govoriti, znali su, e, znali su e, kazati za njega da on priča priče drevnih naroda, znali su kazati da je, da je siherbaz, znali su kazati za njega da, da e, on, sallallahu alaihi ve sellem, laži, i tako dalje, i tako dalje. Izmišljali su različite potvore kako bi srušili njegov autoritet i kako bi osnažili svoju borbu protiv njega i Allahove tabarika ta'ala vjeri. Ta žena Ummu Džemil uznemiravala ga je kao što ga je uznemiravao i njen muž Ebu Leheb. Ona bi u toku noći sakupljala e, trnje, sakupljala bi drveće i onda ga bacala Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve na put da ujutro kada krene na namaz, kada krene u haram na namaz, da ne može otići normalno na namaz. Smetala mu je, pravila mu je spletke, pravila mu podvale, a on, sallallahu alaihi ve sellem, ipak se lijepo prema, prema njoj ponašao. Rasul, sallallahu alaihi ve sellem nije uzvraćao na nepravdu koju su, koju su mu činili ljudi, nije uzvraćao ružnim ponašanjem, nije uzvraćao lošim ponašanjem. Allah Đelešanu ga sačuvao od zla ove ženi. Ona je i pored ovih otvorenih uznemiravanja, jasnih uznemiravanja, javnih uznemiravanja, hodala među ljudima i širila glasine. Ona je prenosila vijesti, kao što je prenosila drva, kao što je palila vatru, kao što je palila vatru ovako, ona je palila vatru, širila glasine kako bi ljudi što ružnije govorili o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kako bi što više laži iznijela, kako bi što više ljude udaljila od puta na kome se nalazi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali moramo znati, Allah Đelešanu će svoj din pod pomoći. Allah Đelešanu će svoj din pod pomoći. Resul sallallahu alaihi wasallam u Mekki počeo je pozivati, nije imao puno onih koji su mu se odazvali u samom početku njegove misije. Malo se ljudi odazvalo, ali ipak on je bio čvrst, bio je stamen, istrajao je u pozivu i uspio je, sallallahu alaihi wasallam. Uspio je da dostavi istinu. Ljudi su prihvatili islam. Ljudi su ga uzeli kao sistem života i uspjeli su. A ko je propao? Ko je propao? Oni koji su tad imali snagu. Oni koji su imali snagu i silu da se suprotstave Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Oni koji su željeli da ispolje i iskale sav svoj bijes. Željeli su po svaku cijenu da mu napakoste željeli su da mu nanesu nepravdu, željeli su da, e, da postupaju prema njemu na najokrutniji mogući način. Kako su se odnosili prema njemu? Pravili su mu spletke, uznemiravali ga, javno ga uznemiravali, napadali ga, čak i fizički su ga zlostavljali. A on, sallallahu alihi veselem, kako se ponašao? Divan je primjer njegovog ahlaka, njegovog morala i visini i visine njegovog morala on sallallahu alaihi ve sellem lijepo se ponašao. Jedne prilike dok je poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio zajedno sa svojim e, sa Ebu Bakrom Siddikom radijallahu ta'ala anhu u hladu Ka'be, dok je sjedio kod Ka'be, pojavila se Ummu Jamil. Nakon što je čula da je Allah Želešanhu objavio suru u kojoj se spominje ona i njen muž, ona je došla da se obračuna sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, da ga izvrijeđa, da ga, e, da ga ponižava i tako dalje. Kaže Abu se Siddiq radijallahu ta'ala Upozoravajući Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad bi se malo sklonio, kad bi se malo pogeo da ga ne vidi, jer ona će ga, ona će ga uznemiravati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće me ni vidjeti. Allah Želešanu je poslao meleka koji je zaštitio poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ona je došla, govorila, govorila, govorila. Ebu Bekra Sidika radijallahu ta'ala nije vidjela Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allah Želešanu ga sačuvao zla ove zločudne žene. I pored svega toga, i pored sve snage koju je imao i Ebu Leheb i njegova supruga Ummu Džemil, ipak Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nastavio je sa svojom misijom. Pa ona, kao što ga je potpomagala u njegovom kufru na ovom svijetu, zajedno će biti s njim u džahennemskoj vatri. Zajedno će biti s njim u džahennemskoj vatri. Kaže Allah Đelešanuhu, hammalat hatab fi džidiha min mesed. Što drvlje nosi, žena koja drvlje nosi i njegova žena koja drvlje nosi. Fi džidiha hablum min mesed, a o vratu njenu bit će uže od ličine usukani Sa'id ibn al-Musayyib kazuje da je imala skupocijenu cijenu ogrlicu i da je govorila prodat ću je i potrošiti u borbi protiv Muhammeda. Pa će joj Allah Želešanuhu u džahennemu dati oko vrata uže od usukane. Allah Želešanuhu će joj dati na sudnjem danu ogrlicu od vatre u zamjenu za ono što je ona što je ona radila Muhammedu sallallahu alaihi wasallam zaista će ljudi biti nagrađeni ili kažnjeni shodno dijelima koja su činili. Zato pazite kako ćete djela činiti. Zato pazite kako ćete djela činiti. Jer će ljudi i nagrađeni i kažnjeni biti shodno dijelima koja su činili. Zato pazite kakva ćete djela činiti. Zato pazite kako ćete se ponašati. Jer čovjek mora raditi djela za koja će očekivati nagradu. A nikako oni koji su loše postupali nisu dobro završili. Hoćemo li se malo vratiti na historiju čovječanstva pa da pogledamo kako su završili oni koji su se željeli i pokušali obračunati sa Nuhom alaihi salatu Bili su uništeni. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Ibrahimom alaihi salatu Željeli su Ibrahima alaihi salatu baciti u vatru. Željeli su da ga spali. Jesu li uspjeli u tome? Nisu. Kako su završili oni koji su se pokušali, pokušali obračunati sa Salihom alaihi salatu wasalam? Loše. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Lutom alaihi salatu wasalam? Loše. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Musaom alaihi salatu wasalam i njegovim bratom Harunom? Veoma loše. Čak na njihovom čelu nalazio se Faraon i oni koji su mu bili bliski od rizničara i ključara poput Haruna, Ka, Karuna, Hamana i njima slični. Imali su vojsku, a ipak li su završili. Imali su snagu, bili su snažni, oholili se na zemlji, mislili su da su oni neko i nešto. A Allah Želešanu im pokazao da su oni neko i ništa. Zato neka se čovjek ne umišlja. Neka ne pomišlja da on može nešto uraditi mimo Allahove odredbi. Allah lešanu čovjeka može uzeti kad on hoće Zaista ljudi ne vrednuju i ne poštuju i ne cijene Allaha Đelešanu onako kako bi ga trebali poštovati. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Oni ne poštuju Allaha Đelešanu onako kako ga treba poštovati. A cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti na sudnjem danu. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ A nebesa će on smotati svojom desnicom. Znate li da je vaš gospodar svemoćan? Naredim veleku da podigne zemlju sa njenim stanovnicima u nebeske sfere. Da ih podigne u nebeske sfere, da stanovnici nebesa čuju lavež pasa i onda naredi meleko da ih poklopi. I poklopi ih. Allah te varke ala je svemoćan. Zašto malo čovjek ne pogleda oko, oko sebe? Zašto ne pogleda moć uzvišenog Allaha te varke ala kada pošalje vjetar? Kada pošalje led? Kada pošalje kišu? kada pošalje snijeg? Zašto ne pogleda u dokaze koje mu Allah Đelešanuhu šalje, pa ne pogleda sušu koju Allah Tebareke ala da? Zašto ne pogleda kako određena mjesta nestaju sa lica zemlje? Mislite li da kazivanja o kojima Allah Đelešanuhu govori u Koranu su kazivanja onako kao priče? Ne. Da bismo mi pouku uzeli. Da bismo vidjeli kako su završili prijašnji narodi. Allah Želešanuhu neke ljude uzima poplavom. Neke ljude zemljotresom. Neke ljude zemlja proguta. Allah Želešanu neke ljude uzme vjetrom. I tako dalje, i tako dalje. Ne zaboravite, vaš gospodar kaže budi i ono bude. Naš gospodar Allah tebareke ta'ala je svemoćan. Zato Ebu Leheb, Ummu Faraon, Karun, Haman i njima slični i svi ostali zlikovci koji su živjeli kroz povijest čovječanstva nisu dobro svršili. Nisu. Njihov kraj na ovom svijetu je bio veoma ružan a šta ih te čeka na dan obračuna. Fi hablum min mesed, a o vratu njenu bit će uže od ličine usukani. Ona će imati oko svoga vrata ogrlicu od džehennemske vatre. Biće kažnjena shodno dijelima koja je radila. Hoćeš prodat ogrlicu da se boriš protiv Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem dobit ćeš ogrlicu od džahannamske vatre. Zato pazimo, pazimo na svoje postupke. Pazite o Allahovi robovi, jer čovjek može da uloži svoj imetak zbog koga će biti kažen na dan obračuna. Zato nikada ne pokušavajte, nikada ne pokušavajte da stupite rat sa uzvišenim Allahom Ne pokušavajte zatirati Allahovo svjetlo na zemlji jer zaista veoma ružno završe oni koji se pokušaju obračunati sa uzvišenim Allahom Đalešanu. Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, iako je bio puno uznemiren od strane svoje rodbine, od strane svoga amidži, od strane amidžine supruge Ummu Džemil, iako je bio dobro uznemiravan od ostalih Kurejševića, bio je istrajan. Znajte, o pozivaču Allahovu vjeru, da na putu pozivu u Allahovu tebareke o ta'ala vjeru morate biti strpljivi na uznemirenju svojih najbližnjih, na uznemirenju svoga naroda, na uznemirenju ostalih ljudi. Morate osaboriti. Jer ovaj poziv, poziv u Allahu u vjeru, neminovno od nas iziskuje određeni vid uznemirenja. Jer Naići ćete na čovjeka koji vjeru ne razumije, pa mu je trebate objasniti. Naići, ćete na, naići ćete na čovjeka koji je okrutan u svome ponašanju, pa će vas izvrijeđati. Možda ćete naići, na onoga ko će vas ispsovati, možda i udariti. Na sve to je nailazio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ali znajte, krajnji ishod jeste pobjeda. Ako i ne uspijete vidjeti tragove svoga poziva u Allahovu vjeru na ovom svijetu, ako budete iskreni, zaista ćete to vidjeti na sudnjem danu. Zaista ćete dijela svojih ruku vidjeti na sudnjem danu. Zato se potrudite da radite dijela s kojima je zadovoljan vaš gospodar. Allahu moj, učini nas od onih koji će, kada progovori, govoriti ono što je istina i ono sa čime se ti zadovoljan. Koji će, kada nešto urade i kada žele nešto da urade, urade ono sa čime si ti zadovoljan i što si ti propisao. Allahu moj, učini nas od onih koji će cijeli svoj život tragati za istinom i koji će cijeli svoj život tražiti tvoje zadovoljstvo. Allahu moj, učvrsti nas na pravom putu, učini nas od onih koji će ti robovati sve dok im smrt ne dođe. Kao što si ti rekao, va'bud rabbeke hatta je etijeke robuj svome gospodaru sve dok ti ne dođe smrt.